A Catalunya, cada dia, centenars de contenidors són cremats o destrossats. Et quedaràs al sofà mirant cap a un altre cantó? Amb la teva ajuda, podem canviar aquesta dramàtica situació. Aquest és en Blauet, un contenidor blau que viu a Barcelona. En Blauet voldria ajudar a reciclar paper i passar-s'ho bé amb els seus amics, el contenidor groc i el contenidor verd que té al costat, però no podrà ja que fa tres dies va ser cremat. Tu pots evitar que altres contenidors tinguin el mateix destí que en Blauet. Apadrina un contenidor. Amb la teva ajuda, a Contenidors Sense Fronteres lluitem per millorar les condicions de vida d'en Blauet i d'altres contenidors catalans. No hi ha temps per perdre. Cada segon compta. Apadrina ara.